Тоді мені було все одно. Він же мало не вбив мене. Але ж не вбив, обірвав його шульга. Не мав часу вислуховувати скарги потерпілого. На це буде час потім, якщо вони одразу не затримають злочинця. Він назвав адресу, куди їхати? У вишнянку по окружній. Дорогою розмовляли? Мовчав. Сів на заднє сидіння за мною і мовчав. Я відразу подумав, чому на задні? І він наказав зупинитися тут? Так. Я, звичайно, на узбіччя. Він тут мені тицнув у потилицю, звелів закласти руки назад. Таксист показав, як саме. Ну, обшукав мене, забрав гроші і втік. Що відбулося далі? Майорові було відомо з розповіді автоінспектора, який перший намагався затримати злочинця. Лейтенант Голота їхав мотоциклом до контрольного пункту Державтоінспекції поблизу Вишнянки. Проминав таксі з увімкнутими підфарниками, не звернувши на нього особливої уваги. Та раптом таксист засигналив різко і вимогливо, вискочив з машини і побіг навздогін мотоциклу, розмахуючи руками. Лейтенант з'їхав на узбіччя, озирнувся і побачив, що таксист показує на кущі за придорожною канавою. Йому навіть здалося, наче там майнула якась тінь. Грабіжник, кричав таксист, він пограбував мене. Наздоженіть його, он він. Голота одразу збагнув, у чому справа і, не роздумуючи, кинувся в кущі. Обережно він озброєний. крикнув йому вслід таксист, і лейтенант на ходу витягнув з кобури пістолет. За кущами починалися густі посадки. Лейтенант незабаром втратив орієнтацію, зупинився, прислухаючись, та нічого не почув і повернувся на шосе. Вислухавши оповідь таксиста, увімкнув рацію і викликав оперативну групу. Розслідування справи про напад на сержанта Омельченка у шульги майже застопорилося, і в душі майор навіть зрадів, почувши про випадок на окружній. Подумав, можливо, це той самий злочинець, що мало не вбив Мельченка. Певно, наслідив так, що вдасться його взяти одразу. І треба одразу. Адже щастя, що з Омельченкового пістолета ще не зроблено жодного пострілу. Майор попросив таксиста ще раз точно показати, в якому напрямі зник грабіжник, і розпорядився поставити міліцейські машини і мотоцикли так, щоб висвітлити фарами якнайбільшу площу. Вдень випав дощ. Злочинець залишив на м'якому ґрунті чіткі сліди. Він пройшов уздовж кювету з десяток метрів до того місця, де кювет ставав положистим. Тут він круто звернув до придорожніх заростей. Шульга доручив експертові зняти гіпсові відбитки з двох найчіткіших слідів. Вони були якісь незвичайні. Майор стояв, дивився на них і ніяк не міг зрозуміти, чим його так вражають ці сліди. Здається, нічого особливого. Просто людина поспішала, ступала широко. І все ж хода злочинця чимось відрізнялася від ходи звичайної людини. Шульга постояв ще трохи, нараз ступив кілька енергійних кроків, так ішов грабіжник, відчуваючи на потилиці погляд таксиста, повернувся до машини. Тепер поруч тяглися два сліди, і майор збагнув, що непокоїло його. Звичайно, люди ходять, ставлячи ноги носками трохи в боки, а сліди грабіжника були паралельні. Це типова прикмета професійної ходи будівельника, якому доводиться ходити по вузькому рештованню. Щоправда, так ходять і церкові еквілібристи. Що ж? Цю версію теж не слід відкидати. Шульга збіг у кювет. На твердому дерені сліди були вже не такі виразні і скоро пропали зовсім. Заглиблюватись у хащі та ще в таку темряву не було рації, і майор вирішив ще раз поговорити з таксистом. У цю мить від контрольного пункту виринула Волга автоінспекції і, не вимикаючи фар, загальмувала поруч. Грюкнули дверцята. З машини вискочили шофер і старшина. Леда довела нас до тієї розвилки, показав старшина рукою, на чагарники.